मलायक चयो त अहिड़ी तरह थियणो आहे तुंहिंजे पालण हार फ़र्मायो त इहो मूंखे सवलो आहे ऐं हिन लाइ त हुन खे माण्हुनि जे लाइ पंहिंजे तरफ़ खां निशानी ऐं बाझ जो वसीलो करियूं ऐं इहो कमु ठहिरायल आहे